Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. December 12, 1940 Ang kapanganakan ni Bishop Jesus Cabrera. Ipinanganak siya dito sa Maynila. Gayunman, pumasok siya ng pagpapari sa Mary Help of Christians Minor Seminary sa Pangasinan kung saan niya nakamit ang kanyang philosophy Kumuha naman siya ng theology sa Major Seminary sa Ilocos Sur. Nagpakadalubhasa din siya sa ibang pag-aaral at pumasok sa USD Graduate School sa Maynila, Frascati, Italia, Washington DC at New Jersey, New York. Naging pare siya sa edad na 23 at inordinahang obispo sa edad na 30 Tuluyan naman niyang iniwan ang pamamahala sa kanyang diocese nang marating ang edad na 66. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.